Yeah. Araba vitesileri hazımeti benim Basarım öderim ha Polis yakalayacak beni ha şuradan dönelim Yok bundan haberim he Şimdi yakaladı beni ama karakola götürmeden çözelim bir şekilde bir şey olmayacak öyle mi? Var bu işin önemi Babama söyleme yem Yeni model arabam City godaman hadi yeni otoban Gelir anadan duası bu şaradan Çalışan adam haberi yok yaradan Arabada yeni manitam Hedef adam karışamaz haritam Damarına kan sitelere kara kan Bana ne aman yiyemezsin payı tamdan Kaldıramayacak olanlar arabadan insin Beni tanımadan diyor ne kadar zalimsin Rakibim olamazsın ki köpeğimse cinsin Bozuk hesap edemedin Revitaminsin benim stüdyoma geleceğim da ba ba ba ba ba, Allah Allah Vuracağım kafasına bam bam bam Aha Durma yok öyle bana bak havada karada deva Seviyorum içtiğini satana yok faydan vatana beva Senden bir hıyar olmaz ama kocam salatama bak Tabii ki çözdemeyeceğim ama bu da benden sana kıyar Araba vitre y mi